Bueno, Markel, ba, Las Palmas iristen zen, e, multzoko lider sendoa, beraien e, eh, partia egin dute eta hiru puntuak eman dituzte. Bai, aukera politza izan partida hau berriz goian jartzeko eta bueno, bai partido serio egin dute. Eta, bueno, ustez merezi izan dugu punturen bat eta edo hirurak merezi izan dugu. Bai. Bai, eh, azkenan ba, aukera batzuk izan dituzte, erazan izan zarete, baina beraiek Ba, genekin e, defentsan batez ere oso sendoak zirela eta zaila izan da ba hor sartzea. Ba, ibai bai, defentsan basak egun sala siala oso gogorrak, e, barrutik ondu zuten, baina bueno, guk izan ditugu aukera, aukera hemen, pare bat tiro, zentro asko, baina bueno, suerte txarra, gaina penalti bat egondara so, neuste baiet eta baina bueno, on zerbitza. Eh batez ere ba, barruti saiatu zarete sartzen, ez? E, azkeneko bost bai e, ba, erdiratu dituzula baloi gehiago, baina ba, agian gehiago saiatu zarete erditik sartzen. Bai, ondo iristen ginen azkenen arte, baina falta zen azkeneko pasio, beti. Beti barruti saia zan, e, saio biaginen kanpoti eta zentroa gateatzen. Ze, guk, horrian e, buruz ondo, ondo gabe. ez bueno. Bueno, e, ba, asiera bikain eh, baten ondoren, e, eh, badara dagoeneko lau partida irabazi gabe, ba, pentsatzot lehen bailen e, utxi nahiko zuela bola da hori ez? Ba, hori bai, baina, bueno, ez da jarri ez jarri behar nervioso. Urran bastian aportoaz, ira, eta irabazten badeu, hor gabiz, hor gabiz. Iru puntura, partidat irazi eta berrez hor, hoian. Okerna, bueno, do, kezkarriena baita ere, e, lau partia egiten ez duzela gol bakarra ere sartu, orduan, e, bai. ba, pixket kezkarria bai, ez? Hori bai, hori kezkarria pixka, baina, bueno, aukera sortzen ditu, eta horretik pasientzia pixka eta sartuko dira segur. Honena ipatu baita ere, nahiz eta lau partia guetan ez irabazi, horrein ere urbil zaudete ez, emaitzak e, ba, aldekoak izan dira eta ez zaudete batera urruti. Hori, ja, pare bat partidu on atera, Partida tira hasi hobi, eta berriz gauz teleiofian sartuta. Bueno, lehenengo partidetan e, lesionatuta ibili zinen, eh, arazak e, eh, dituzu, baina bueno, gara matzazu partida batzuk e, talerekin parte hartzen, zentzu horretan pozik, ez? Ba, ja, bai, e, oso pozik, bezki pasau nun lehenengo bilatetan, be, beti naka hankan mina, bestela gaixorik jarri nintzen, baina bueno, ja martxa honian, eta oso pozik.